بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد ndugu waislamu tukiwa katika mwezi huu wa Shaaban tungependa kukumbushana baadhi ya ahkam zinazofungamana na huu mwezi wa Shaaban kwanza kabisa maashara almuslimin ni kuwa ni inapende, inapendekezwa na ni sunna kukithirisha siyam ndani ya hunu mwezi wa Shaaban watu wakithirishe kufunga katika hunu mwezi kama ilivyokuwa sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema Aisha radhiallahu anha katika hadithi iliyoko kwenye Bukhari na Muslim lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yasumu min shahrin akthara min Sha'ban kana yasumu Sha'bana illa qalila hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallama akifunga katika mwezi wowote zaidi kuliko alivyokuwa akifunga katika mwezi wa Shaaban. Alikuwa akiufunga Shaaban nzima kabisa isipokuwa siku chache kabisa. Kwa hivyo ni sunna kukithirisha som katika mwezi wa Shaaban. Hukumu nyingine ni kuwa katika kufunga haipaswi mtu kufunga siku moja au mbili kabla ya Ramadhani kuanza haipasi mtu kufunga siku moja au mbili kabla Ramadhani kuanza kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira iliyoko pia kwenye Bukhari na Muslim kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bisawmi yawmin au yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasum dhalika alyawm sema mtume sallallahu alaihi wasallam asiitangulie mmoja wenu ramadhani kwa kufunga siku moja au mbili yani ikibaki siku mbili au siku moja kuingia Ramadhani mtu asifunge angojee paka Ramadhani iingie kwa hivyo imekuja kukatazwa hilo kwenye hadithini ya Abu Huraira alafu akavuliwa mtu kwenye hali fulani yule ambaye kwamba alikuwa ana saumu yake ya kawaida ya sunna anaifunga mathalan kwa anaifunga kila Jumatatu au kila Alhamisi ikayafiki siku zile siku mbili kabla Ramadhani kuingia au siku moja ikafiki ni Jumatatu au ni Alhamisi, basi huyu atafunga siku yake ile ya ada ya sunna anayoifunga, kwa sababu ni ada yake ataifululiza. Ama yule ambaye kwamba hana ada au haikuafiki siku yake ada ya kufunga, hapaswi kuifunga siku ile ikiwa imebakia siku moja au mbili kuingia Ramadhan. Naam. Uh, hukumu nyingine maashara muslimin ni kuwa uh, ambaye kwamba hakuanza kufunga mwanzo wa Ramadhani au mwanzo wa Shaaban ikaja Shaabani mpaka yakeingia katikati ikagawanyika nusu baada ya hapo hafai tena kuanzisha saum anafaa atulie asifunge mpaka Ramadhani ingie na anayejuzu kufunga baada ya nusu ya kwanza Shaabani kuisha ni yule ambaye kwamba ameanza kufunga huku mwanzo, yani alikuwa na saum akifunga kabla ya nusu iishi ya kwanza, alafu baada ya nusu ya pili kiingia anaweza fululiza. Ama yule ambaye kwamba hakuanza na kufunga katika nusu ya kwanza, basi nusu ya kwanza ikiisha katika nusu ya pili hafai kuanzisha som Na hili limekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallama asema, idha intasafa shaban fala tasumu hatta ramadan inapogawanyika Shaaban shaban inapogawanyika fala tasumu hatta ramadan basi msifunge mpaka iingie Ramadhan. Naam. Kwa hivyo hii ni hadithi ulama wanasema kuwa inayokusudiwa hapa ni yule ambaye kwamba hakuanza kufunga katika nusu ya kwanza. Kwa hivyo nusu ya kwanza ikiisha, ya pili ikianza, basi hapaswi kufunga mpaka Ramadhani iingie, ndo aingie kufunga saumu ya Ramadhan. Naam. Uh, ndugu Muislamu, katika uh, kufunga huu mwezi wa Ramadhani, hikma ni nini au kuna malengo gani ambayo kwamba alieleza mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufunga somo hili ya mwezi wa Shaaban imekuja kwenye hadithi ya Usama ibn Zaid Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu hadithi ambayo kwamba imepokewa na An-Nasa'i na Imam Ahmad na Imam Al-Albani yasema ni hadithun hasan asema Usama alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam lam araka tasumu lam araka tasumu min shahrin ma tasumu min shaaban sija kuona mwambia mtume sija kuona ukifunga katika mwezi wowote kama unavyofunga shaaban kwa nini yani hikma ni kitu gani mtume sallallahu alaihi wasallam katika jawabu alizomjibu amwambia dhalika shahrun dhalika shahrun baina rajabin wa ramadan yaghfulu an-nasu fihi huu ni mwezi ulioko baina Rajabu na, na Ramadhani. Watu wengi ughafilika nao, alafu asema yarfau llahu fihi turfau fihi lamalu ila llahi ila rabbil alamin, amali zinanyanyuliwa katika mwezi huu wa Shaabani kupelekwa kwa nani kuonyeshwa na kupelekwa kwa nani? Kwa Mola mlezi wa viumbe wote. fa uhibbu an yurfaa amali wa ana saim, basi mi napenda amali yangu inyanyuliwe nikiwa kwenye hali ya saum, nikiwa nimefunga. Kwa hivyo hikma nini asema mtume alayhi salatu wassalam ni kuwa kwenye hunu mwezi amali zinanyanyuliwa na yeye mtume hupenda kuwa amali zake zinyanyuliwe akiwa amefunga kama vile uh, alivyotaja kuwa somo alhamisi vile vile ni kuwa siku alhamisi amali za wiki hunyanyuliwa na yeye akawa akifunga alhamisi kwa sababu zinyanyuliwa akiwa kwenye hali ya somo na hapa vile vile katika mwezi wa Shaabani ndio amali za mwaka hunyanyuliwa basi asema napenda amali zangu zinyanyuliwe zipelekwe kwa Allah ikiwa kwenye hali ya nini hali ya saum mashara almuslimin kuletwa eh, kuwekwa sunna hii ni mtume alayhi salatu wassalam kuweka sunna hii ulama wanasema hikma yake ni kumwandaa muislamu katika saumu ya ya ramadhan ni kumwandaa muislamu katika saumu ya ramadhan kwa hivyo ni katika sunna muhimu sana ya kufunga mwezi hunu pia vile vile jambo lingine ni kwa kuwa wema waliotangulia walikuwa wakikithirisha kusoma qurani ndani ya mwezi wa shaaban mpaka ulikiitwa shahru shaban shahru lqura ni mwezi wa wasomaji walikuwa wakikithirisha sana kusoma bali imepokewa kwa baadhi salaf kuwa walikifunga kazi zao kabisa waki wakikalia kusoma Qur'ani kwa wingi ili kujiandaa Ramadhani ikiingia wawe tayari wana uzoefu wa kusoma Qur'ani na kuhatimisha khatma kadhaa tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie katika amali njema na atufikishe Ramadhan na tujalie miongoni wa kutekeleza amal kadha wa kadha na tukubalie amal hizo innahu waliyudhalika walqadiru alayh wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam